Tawa kaj kapitulo. Yau serviente Hamkunapa servientikichik runakunaman ya imam kajta hupuychik. Amayahun garoychikchu. Hamkunapapas hanajpachapim kachkan kamachiknikichik. Ama paya Dios man mangraciasta justin mañakuychik tutapunchaw. Mañakuychiktaj ya ñuqaykupajpas. Chaynapi señor ninchikpa munayninwan Punku kichakuchka hina Cristumanta kunankama paqasqa allin noticianta Charay Charaykum ñuqapas preso kachkani. Mañakuychikya imam kaqta paimanta willakunaypaq. usai kawsaychik mana Tiempo runakunawan. IKICHIKTAPAS amaya ICHIKCHU. Kachiwan TUPACHISKA hina sumaqllañaya kachun Yachai Yachaychikya sapakamaman imaynam allen contestaytapas. Kartapa tukuyninmanta. Kuyasqanchik wawqinchik tikikum, willasunkichik imaynam ñuqa kasqaymanta. Paymi mana saqiwaspa yanapawarqa, hinaspam ñuqawan kuskataq señorninchiktapas servirqa. Hamkunamanmi kachamuni, imaynam kasqaykumanta willasunaykichikpaq. Hinaspa qamkunata kallpanchasunaykichikpaq. Paywantaqmi hamuchkan señorpi allintakyaq kuyasqanchik wawqinchik unisimupas. Payqa llaqta chikmi, Paykunam willasunkichik tukuy ima kaypi kichik Karselpi prisumasi apachikamosun kichik saludukunata. Apachimusunkichiktajmi Bernabeypa primon Hamkunan paymanta chaskergan kichik. Sechum saludamos un yachaskiykunchik. Saludamusunkichiktajmi Jesuspas, paipa huknin sutenja justum. Paykunallam iñiqkunamanta judío kasta dios yanapaykuwarqa Diosninchikpa munaychakusqanmanta Uyakupti. Paykunaqa ñuqapaqmi hatun consuelo Saludamos un quichictarme Señor ninchik Cervej, y Epafraspas, Paimi tukuy tiempo hamkunapaq mañakuchkan, tukuy sunghungwan. Dios munasqanman hina, jajaina kichikpag. hinaspa imapipas, Diosman kichikpag. Nyuham testigo kani, imaynam manta. manta Testigo tagmi kani, laudisia llaqtapi kaqkunapaqpas, Inaspa, Hierápolis llaqtapi kaqkunapaqpas manta. Saludamos un cuyas kuyasqanchik doctor Locaspas, chaynataq de demaspas. saludai partiymantapas saludaykapuwaychikya Laodiciapi chikunata. Saludai ninfas Ninfas Tapas wasinpi huñunakuqkunatawan. Kai kartata kichiquia apachichik wauhipanenchikunapas chaynapi chay llaqtapi wawqipananchikunapas linankupaq. Nichiktaq ya wawqinchik, arkiputapas parte Jesucristupa kamachisqanta, chasqui sutinpi cumplinanpaq. Ñuqapa partimantapas chaskiychikya saluduyta. mi karselpi señor nenchik pa favor favorninta.